السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل السعيدي علينا وعليه رحمة الله تعالى وبركاته الحديث الهادي والعشرون وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق الآنة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه مسلم <clears throat> leo ikiwa siku ya hii daura katika kuisoma kitab Jawamil Akhbar cha mwanachuoni Sheikh Abdurrahman As-Saidi rahmatullahi ta'ala alayhi tulikomea katika hadithi ya 20 hadithi ya 21 hadithi ya ummu almu'minin Aisha radhiallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة كسياننا هي حديث الوجه الأول إمبوكيوانا الإمام مسلم كتك صحيحياك كتك كتاب كتاب التهارة باب خصال الفطرة ملانغو وطهارة كتاجة خصال يعني مامبو للفطرة همزكوة زفنغمانا na alfitra katika hii hadith zatajwa mambo kumi min alfitra alfitra qala abu suleiman al rahimahullahu ta'ala فسر أكثر, أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة wengi wa wanachuoni walofasiri hii hadith wameifasiri kalima fitra kuwa ni sunna وتأويله أن هذه min sunan سنن الأنبياء na maana ya إلى كسوديوها hapa ni sunan za anbiya alayhi salatu wassalam alladhina umirna an naqtadi bihim ambao kuwa tumeamrishwa tuigizane nao na tuwafate katika mambo yao biqaulihi ta'ala katika kauli Allah subhanahu wa ta'ala fabihudahu muqtadi kwa miongozo yao na mienendo yao basi fuateni na ongokeni hii ni sunan za anbiya وقال ابن عباس في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما الكلمات إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كلمات فسرها أم فسير ابن عباس بأشر خصال نمام كومي ثم أددهن كيشا أكاوى نمونيكو mwenye na yapo katika hii hadithi faaddadahunna falamma faalahunna alipo yatekeleza mambo haya ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha qala inni ja'iluka linnasi imama basi wewe ninakuweka kuwa ni kiongozi kwa watu qala ibn Abbas liyaktadi bika wayastanna bisunnatika na kufanya kuwa kiongozi kwa watu ili wawe ni wenye kukuigiza na kufuata mwenendo wako kwa hivyo asunna wengi wanachuoni waifasiri kuwa ni sunna na mwenendo ya al-anbiya alayhi salatu wassalam وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السئلي الفطرة الخلق التي خلق الله عباده عليها كذلك maana ya fitra ni umbile na tabia ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia viumbe wake waja'alahum mafturuna alaiha ala mahabbati alkhairi wa ithari akawajalia katika maumbile na kitabia walikuwa nayo kwa kila kila mtu apenda la khairi na anaichagua anaitaka wa karahatu sharri wa daf'ihi na kila mtu achukia kiovu na huwa ni mwenye kufanya bidii kujizuia kutokana nayo wa fatarahum hunafa kadhalika katika fitra ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuwa ni hunafa hunafa mukbiluna ila Allah musta'idina liqabuli alkhairi walikhlas lillah yani kimaumbile wako tayari kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kukubali kutoka kwake bali kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo wa takarrub ilayhi na kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala hii ni maana kadhalika ya alfitra nukta ya pili katika hii hadithi قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي kuhusiana na hii fitra alfitra nauani menendo ya mitume na sunna zao ziko aina mbili ahaduhuma mojawapo ya fitra yutahhiru alqalba waruha ni yenye kutwahirisha roho ya mwanadamu na moyo wake wa huwa alimanu billah wa tawabi'uhu nao ni kumwamini Allah وهو الإيمان بالله وتوابعه ya kwanza ni imani na vinavyofungamana na imani min khawfihi wa rajaihi wa mahabbatihi wal inabati ilayhi miongoni mwa yanayofungamana na imani kama kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtarajia yeye peke yake na kumpenda wal inabatu ilayhi na kumrejelea qala ta'ala dalili ya hilo asema Allah subhanahu wa ta'ala faqim wajhaka lid-dini hanifa basi elekeza uso wako katika dini al-hanifa nao ni fitratullah allati fatara an-nas 'alayha ni umbile ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia viumbe wake kuwa ndani yake kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake la tabdila li khalqillah ila kauli munibina ilayhi wattaquhu aqimus sala katika kutaja mambo yanayofungamana na imani ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala fahadhi tuzakki nafsa hii ni yenye kutakasa nafsi hii fitra ni yenye kutakaza na kusafisha nafsi watutahirul qalba watunamihi na huwa ni wenye kutwahirisha moyo wa mwanadamu watudhhibu anhu al-afat ar-radila na ni wenye kumuondolea afat maafa machafu nam katika moyo wake kama vile ashirku wa albukhlu walkufru wanifaq ay walisyan watuhallihi bil akhlaq aljamila na huivika akhlaq ambayo kuwa ni nzuri wa hiya وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان أو alqulub na hii kijumla yarejelea katika usulul iman misingi ya imani na matendo ambayokuwa ni ya moyoni mina tawakkul wa alkhawf wa almahabba na, na mengineo hii fitra aina ya kwanza ni yenye kurejelea katika usul ya iman na kijumla matendo ambayo kuwa ni ya moyoni wa amma thani ama aina ya pili ya fitra ma yaudu ila الظواهر ونظافته wa nadhafatihi ni yenye kurejelea katika kutakasa udhahiri wa mwanadamu ya kwanza yatahirisha undani wa mwanadamu na ya pili yarejelea katika tahara dhahira usafi wa kidhahir wa daf'i al-awsakhi wal-akbari anhu na kujiepusha na machafu wa hiya hadhihi al nayo ni miongoni mwake haya kumi ambokuwa yametajwa hapa wa hiya min mahasin dini al-islam nayo ni katika uzuri wa dini ya Kiislamu dini ya mitume kwa dhahir na kwa batin idh hiya kulluha tandhifu lil'adha wa takmil laha kwa kuwa yote haya kama ambavyo kwa tutayatajia sheria ni katika tanzifi al'adha ni yenye kusaidia katika kusafisha viungo vya mwanadamu hivi vilivyotajwa hapa watakmili laha na kukamilisha viungo hivyo vikawa katika hali nzuri litatima sihatiha ili zibakie katika usalama na afya watakunu musta'iddatan likulli ma yuradu minha na zikawa katika hali ya kuwa tayari kwa lile ambalo kuwa yamekusudiwa viungo hivi hii ni fitra kwa upande mbili fitra adhahir nayo ni tandhif wa tathhir adhahir na fitra ambokuwa ni albatin nayo ambokuwa yahusiana na alimaniyat na hii ndo, ndo dini ya anbiya alayhi salatu wasalam kwani hao ndio ambokuwa waingia mwanzo katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha fahumu awwalun nas hao ndio watu wa mwanzo ambao wakitajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wana mazuri basi hao ndio wa mwanzo ambao kuwa hawakubadilika si katika imani wala katika mambo yao ya dhahiri alfitru ashara amma ya kwanza qassu sharib qassu kupunguza asharib masharubu nyele ambazo kuwa zapatikana juu ya shafa ulia sehemu ya juu ya mdomo nam hususan kwa jinsi ya wanaume wanaume wanamea wana, wana nam nyele mpaka sehemu za mdomoni ni katika sunna kuzipunguza wala hazikatwi tasilan mtu akanyoa kabisa nam kwa kijembe bali huwa ni zenye kupunguzwa inkuja katika akhbar walikuwa maswahaba ridwanullahi alayhi ajma'in wakizipunguza kwa kupimia kwa miswaki weka miswaki kisha yalozidi wakawa ni wenye kuyapunguza na katika hilo kuna usafi kwani nyele hizo zikizidi huwa zelekea katika katika pua na ambapo puani akramanallahu jami'an huwa ni wenye kutoka baadhi ya uchafu huenda ikataalak ikaning'inia katika nyele hizo ikapelekea mtu kuharibika mandhari yake hasa katika kupunguza ni katika kuhifadhi hali hiyo na hii yapatikana katika dinul hanifia kinyume na dini zinginezo naam watu wafuga masharubu zao naam wazifuga zikawa ndefu na wala hawatojali kitakachotokea baada ya hapo uislamu hauendi katika hali hiyo wala hukati wote na mtasilan hila kwanza la pili wa ifa'ul lihya ifa'ul lihya irsaluha kuachilia ndevu kuwa kingi kama ilivyokuja katika alfaz kadha wa kadha za ahadith mtume sallallahu alaihi wasallam akiamrisha khaliful mushrikin wa khalifuni washirikina aafulliha kitirisheni ndevu zenyu naam kitirisheni ndevu zenyu na imekuja na alfadh kadha wa kadha aafulliha arkhulliha wafiru na mkitirisheni alfadhi hizi zote zenye kuamrisha kukitirishwa ndevu hii katika sunna za anbiya alayhi salatu wassalam kwani katika habari za Musa alayhi salam pamoja na ndugu yake nam uh, Harun alayhi salam Musa alipomkasirikia Harun alipowapata kuwa bani Israili waabudu waabudu al-ijl naam basi alikuja akamshika kwa ukali na alimshika wapi alimshika katika devu lake akasema Harun aywa la ta'khudh bilihyati wala birasi naam usinishike kwa devu langu wala kichwa changu Musa alikuwa ni mtu mtu ambaye kuwa hasira zikipanda basi atasababisha namna ambacho kuwa cheza kuleta maafa akamshika ndugu yake kwa qala lihyati kwa kidevu changu ndevu yangu hii bimaana kuwa walikuwa ni wenye kufuga ndevu na kutajwa bihusus katika Qur'an ina maana kubwa ina maana kuwa hili jambo ambalo kuwa lilikuwa lime limezoeleka kuwa wanaume ni wenye kufuga ndevu ama kuinyoa ndevu ni mukhalafa bali ni katika kabairi dhunub ni katika makosa makubwa ambayo kuwa watu wengi katika hizi zama wana paraga kuwa hidaa walo khidaiwa na wasokuwa katika mila sahihi waambiwa kuwa ni usafi kunyoa wasema kuwa ni usafi hiyo illa ni kwa wao walipokuwa hawajui kutunza usafi wakaona katika njia za usafi basi ni wanyoe hiyo ni kwa wao sisi walillahi alhamdu twajua kuitunza ndevu hii kwa hivyo katika usafi wetu ni kuwa tutahifadhi na tukazibakiza Sheikh Abdulrahman bin Nasir Saidi ana maneno yapasa isomwe qala rahmatullahi ta'ala alayhi وأما قص الشارب وحفه حتى تبدو الشفا فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف au sian azungumza kuhusiana na kupunguza nyele za masharubu hapo kuna katika kuhifadhi usafi fa inna sha'ra shariba idha tadalla ala shafa kwani nyele za masharubu zitakapoendelea kuwa ndefu mpaka kwenye mdomo bashara bihi ma yatanawaluhu min maakuli wa mashrubin huwa ni wenye kuingia katika chakula ambokuwa mtu yala au kinywaji ambacho kwa anakunywa ma tashwihi alhilka biwafratiha na mwenye kuyeka kwa wingi huwa ni wenye kuharibu sura zake wa in istahsanahum allai ubau bihi asema hata kama watapendekeza jambo hilo watu ambao kuwa hawatilio maanani watu ambao kuwa hawazingatiwi katika maneno yao wa hadha khilafu lihya asema hapo nukta na hii ni kinyume cha ndevu asema fa inna allaha ja'alaha waqaran lirajuli hadhihi waqar ni katika waqar waqar yani alhaiba ndevu ni katika mambo ambayo kuwa yampatia mtu haiba hebu muone ambekuwa akramana Allahu samahani ambaye amenyoa ndevu katika watu wazima bado atakufanya mambo ya ujana ujana atakufanya mambo ya ujana ujana kinyume na mtu aliyeka madevu ni mtu ambaye kwa jisikia mimi mtu mzima hapa sifai kufanya mambo ambayo si ya umri wangu na hali yangu wakaru lirijal wa jamalan lahu na ni katika mapambo ya wanaume na katika mapambo ya wanaume haya maneno ya watu wanachuoni na watu ambao kuwa wana khibra ndefu kuhusiana na kupekua na kujua swala hili asema walihadha yabqa jamaluhu fi hali kibarihi biwujudi sha'ri lihya mtu mwanamme ewe hupotezi uzuri wako ukiwa katika utu uzima utakapoweka ndevu hupotezi ulipokuwa barobaro ulikuwa ni mzuri na utakapokuwa mtu mzima basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuzidisha pambo lingine kwa ndevu hii yatakiwa tulifahamu wa tibari dhalika wa tubira dhalika biman ya'sir rasul sallallahu alayhi wasallam fayahlikaha asema hili la pambo hebu zingatia kwa yule ambaye kuwa chukua funzo kwa yule ambaye kuwa ni mwenye kunyoa kaifa yabqa wajuhuhu jinsi gani uso wake utabakia mushawahan qad dhahabat mahasinuhu wallahu musta'an uso wake mushawah umeharibika na uzuri ambokuwa alikuwa nao umeondoshwa wa hususan waqtal kibari asema hususan utu uzima na uzee unapozidi kwa yule ambaye kuwa yanyoa yanyoa na basi uzuri wa uso huoni wenye kuondoka fakaifa kal, fayakunu kalmar'ati alajuz akramana Allah jami'an ikawa kushabihiana kwake ashabihiana na mwanamke ajuzi jizere taib id wasalat ila hadhihi sin atakapofikia katika umri huo yani hawana hakuna tofauti baina yao yule jizere na huyu jizere wafanana wa hadha hii ni tashwi hii ni ubovu katika katika uso nasallallahu salama dhahabat mahasinuha uzuri wake wa usoni umondoka walau kanat min ajmalin nas hata kama katika ubarobaro wake au katika hali alikuwa ni katika watu wenye sura nzuri lakini pindi alipomkhalifu Allah akawa ni mwenye kunyoa basi ule uzuri utakuwa ni wenye kuondoka wa hadha mahsusun asema na hii ni jambo mashhudun ni kitu kinashuhudiwa itabir zingatia kwa makini utapata uhakika wa maneno haya hawayazungumzi min hawa hawa nachuoni hawazungumzi haya kutokamana na matamanio mabovu kama walionyoa ndevu zao wakazungumza kwa matamanio mabovu kuwa ni urembo hayo hapo hapo ndipo urembo waliokimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaubadilisha hauwezekani ukawa ni urembo kumkhalifu Allah Subhanahu wa Ta'ala ولكن الأوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن أسمى ولكن masikitiko ni kuwa ada mbovu ada mbaya huwa zenye kupelekea mtu kibaya akakiona kizuri na kizuri akakiona kuwa ni kibaya wa hakadha haiwezekani kafir akatukariria kizuri haiwezekani mahasin kullaha fi dinina sisi mazuri tunayo yote na kama kuna uzuri ambao kwa wanautaja kama anavyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kama kuna uzuri wanaotaja basi falana adhafu dhalika sisi tunao adhafu zaidi na zaidi juu ya yale ambokuwa wanayataja haya maneno tukiyazingatia na basi yatupelekee sisi waumini wa kiume jambo hili tulichunge tulihifadhi ni katika sunnanu al-anbiya na ni sunna bihusus ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallama ambekuwa ameihimiza kwingi katika maneno yake hili la pili وإعفاء اللحية والسواك la tatu kupiga mswaki kutumia asiwak wa kijiti nam au eh, brush kwa leo hii kutumia zile afrashul asnan yote kwa minajili ya kuhifadhi usafi wa midomoni qala sallallahu alayhi wasallama asiwaku mathharatun lilfami siwak kusugua meno naam ni katika usafi wa mdomoni wa marbatu lirabbi na ni katika hali ambayo kuwa yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala usafi wa mdomo ni jambo muhimu sana dharura walillahi alhamdu wal minna ala alislam tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini ambayo kuwa imetuhifadhia kila jambo yatakiwa mtu awe ni mwenye kupiga mswaki na ilikuwa ni katika ada ya mtume sallallahu alaihi wasallam asiwak kupiga mswaki mara nyingi isohesabika bali يقول ابن مسعود في حديث كان إذا انتابه النوم أو استيقظ من الليل يشوس فاه بالسواك kwa vile alivyokuwa akipenda mtume sallallahu alaihi wasallam mswaki alikuwa akirukwa na usingizi na katikati za usiku basi huketi na akapitisha mswaki wayakulu umina radhiallahu anha awwalu ma yabda bihi akija mtume sallallahu alayhi wasallam nyumbani jambo la kwanza akifika mlangoni huanza bisiwak kwa mswaki bal ila akhiri hayatihi alipokuwa katika hali yake ya sakarati hali ya mwisho iko tabani iko chini hawezi kusema tena amuona Abdurrahman ibni Abi Bakr radhiallahu anhu akipita kwenye mkono wake anshika siwak ikawa aifuatilia kwa, kwa macho yake amfuatilia Abdurrahman na Aisha radhiallahu anhu amemwegemeza mtume sallallahu alaihi wasallam akajua mtume sallallahu alaihi wasallam aangalia nini ataka nini akalichukua ile mswaki akalitafuna kwa uzuri kisha akampa fastaka ahsana ma ma yastakul mar'u akawa ni mwenye kupiga mswaki kwa uzuri sana mtume sallallahu alayhi wasallama na kuna ukata ambazo kuwa yataakadu fi'lahu ya kuwa jambo ambalo kuwa lahimizwa sana la kukotezwa kutumika mswaki inda taghayyuri raihatul fam hususan inda istiqadhi minan nawm mtu mdomo itakapobadilika harufu zake yatakiwa awe ni mwenye kutumia mswaki haya ni mafunzo ya dini yetu wala istihya fiha wala istihya fiha wankuja wamezuka watu wanzuka watu anasema ukiamka wewe hususan barobaro na maisha yao ukiamka tia itwaje ubani ile mento mdomoni kula panda gari nda zako aiyo hii ni maisha ina gani rabbil alamin mtu asijipeleke kule shikamana na dini yako shikamana na dini yako baada ya mento kuisha itakuwa nini mchanganyiko wa rawai rawai hakariha نسال الله السلامه والعافيه واستنشاق الماء لا tano لتانو واستنشاق الماء استنشاق الماء idkhalu alma fi al-anfi mtu kuingiza maji puani kisha istintharuha akawa ni mwenye mwenye kuifuliza nje kuitoa nam kwa kwa kufuliza hii kadhalika ni katika sunan na khusus mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza pindi mtu anapoamka katika mambo na utaratibu wa kwanza mtu anapoamka akifungua macho yake macho yake toka usingizini basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah alladhi ahyani ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur katika mambo ya kwanza aoshe mikono yake fa innaka la tadri aina batat hujui mikono yalikuwa wapi usiku kisha nam liyatamadmad yastanshiq. awe ni mwenye kufanya madmada kutia maji mfu, e, mdomoni na puani ametoa illa kuwa fa inna ash-shayatin tabitu fi khayashimi almar'i kwani mashetani huwa ni wenye kutulia pale usiku katika haya matundu ya ya puani hii ni habari qalahu man yatihi alwahyi hii ni habari ameyataja ambekuwa habari za siri zamfikia sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa rabbil alamin mola wa ulimwengu aliotuumba sote majini na wanadamu najua ma ambayokuwa ni ficho na ma huwa dhahirun wa akhfa anajua tukaambiwa kuwa tutie maji puani katika hali hiyo na katika hali ya udhu kadhalika takiwa mtu atie maji puani kisha awe ni mwenye kuondosha wakadhalika katika hali kuwa ampatwa na zukam au uchafu yatakiwa atie maji puani na awe ni mwenye kutoa hii yote kwa ajili ya usafi wa sehemu hiyo waqasul adfar ya sita qasul adfar katika lafdhi wa taqlimul adfar kuvikata kucha kukata kucha za mkononi na miguuni zinatakiwa ziwe zenye kukatwa na wala zisiekwe marefu kwani leo hii ni alama ya kucha ndefu ni alama ah ni alama ya mashetani si kama mmetambua hilo wana makucha hivi na vitu vyenye kutisha aiyo na watoto wadogo huwa wakiona kitu chenye kucha ndefu ndefu kwao ni kitu kibaya lakini shetani ni mwenye kuwapambia watu matendo yao maovu wallahu musta'an kucha ya mashara almu'minin ya mashara almuslimin zatakiwa ziwe fupi zisiwe ndefu ina mambo mengi sana katika mambo ya usafi na na katika mambo ya sura za mwanadamu kucha zikiwa ndefu basi akrabu wajhahu bilhayawan yani ashabihiana kwa ukaribu na wanyama asiba na wale wenye makucha afanana nao si haia ya umbile la mwanadamu ambekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akramahu Mwenyezi Mungu amemkirimu yatakiwa kucha ziwe zenye kukatwa inkuja katika hadith Anas radhiallahu anhu qala wukita lana nam fi qas al-adfar wal natf al-ibti ayo alla yatajawaza 40 yawman asema Anas radhiallahu anhu tuliekewa katika hadith tuliekewa muda wa vitu hivi visivuke masiku 40 mojawapo ikatajwa al-adhfar kucha zisipite siku 40 wiki moja wiki ya pili tu kucha huwa ni ndefu kweli kweli je zikizidi masiku basi huwa sura zabadilika yatakiwa kucha ziwe zenye kukatwa wala usimuigize mwenye kuweka kucha zake na hii hukumu yawahusu wote wanaume na wanawake asije akasema mwanamke ni katika mapambo ni katika mapambo lau mapambo ni kata kucha zako zipake sijini hina wala nini paka itakuwa nzuri sana wala urefu huo achana nao kwa kuwa yafanana na wasokuwa katika sisi akramana Allahu jamian la saba wa ghaslu albarajimi albarjama لفظ جمع مفرده البراجم ni wingi umoja wake Sheikh Ramadhan ah muzammil barajim ah shukran umoja wake albarjama albarjama umoja wa barajim albarjama na barjama ni المفاصل ايوه والمآتف في اصابع الايدي ni haya mabeto beto nam katika viganja vya mkono kwa juu na kwa min dhahir wal batin juu ya mikono na batin ya mikono ghasluha yatakiwa mtu awe ni mwenye kuosha mtu awe ni mwenye kusugua kwa nini kwa kuwa ni sehemu ambayo kuwa yaficha kadhalika uchafu uchafu wa mafuta na mengineo yajificha katika sehemu hiyo na ilhali mkono watumika katika shughuli nyingi hususan katika jambo la dharura kama vile kula huenda mtu lau uchafu utakuwa umefichika katika sehemu hizo na kadhalika katika kucha ikawa ala bakteria nyingi na uchafu mwingi katika katika mwili wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe salama ghaslul barajim ni katika sunanu al-anbiya walikuwa ni wenye kuosha mikono na kusugua kwa hali nzuri hii ilifunzwa toka karne 15 zilizotangulia ilipokuja corona tukafunzwa kuosha mkono la tulifunzwa toka mapema jamani kwa nini tujiweke katika hali ya kana kwamba hatukuwapo hatukuwa wanadamu sisi haya yalifunzwa toka zamani mashara muuminin si leo tuje tufunze kuwa uh, hands washing day imekwa siku ya kuosha mkono ulimwenguni yani mambo ya kikafiri yote ya kiajabu nyinyi hamkuwa mkiosha mkono lai kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu furahikieni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu mlifunzwa toka kale kuosha mikono alhamdulillah wa natful ibti natful ibti na kuzinyofua kama sijakosea Kiswahili naam kuzivuta Sheikh Muhammad Hassan كيف kungoa jazakallahu khairan kungoa aiyo insemwa kungoa al-ibti nyele za makwapani nyele za makwapani nam zatakiwa ziwe zenye kungolewa na kungoa ni mtu azishike kwa vidole vyake na akawa ni mwenye kuvuta mpaka vikawa ni vyenye kutoka kati wasema wanachuoni na ni hali mahsus katika mara mara ya kwanza huwa ina ina uchungu na pengine ina uzito walakin bil tikrar kule kukariri namna mazoea baadaye inakuja kuwa jambo sahali sana ni jambo ambalo kuwa ni sahali na wengineo wanasema kadhalika lau mtu atakuwa ni mwenye kutumia naura kama vile kijembe na mna sheva kuzi kuzinyoa haina neno walakin al-afdal ilokuja katika lafdh ya hadith an-natfu kuvingoa naam hivyo nyele kwa faida ni kuwa nyele za makopani au sehemu hiyo mara nyingi ni sehemu mashhur akramanallahu jami'an ni sehemu ya harufu inakuwa na harufu mbaya na nyele zikiwa nyingi ndipo huzidi na ku, kuvunda akramanallahu jamian harufu huwa ni yenye kuzidi yatakiwa mtu awe ni ni mwenye kutoa na hii kadhalika inkuja katika hadithi Anas tuliyosoma kuwa imekiwa mipaka isivuke masiku 40 wa ila mtu atakiwa kila mara kwa mara awe ni mwenye kujiangalia hali yake kujicheck naam hali yake iko vipi uwe ni mwenye kuzi kuzingoa na wala mtu asizifuge kuna watu ni katika mila yao kufuga nyele zote mpaka za makopani wala hazitolewi chochote hali ya huyu mtu sijui huwa mvipi pamoja na kutumia rolon na kadha yani huyu ikifika jioni hali yake si nzuri aslan hali yake si si hali tushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini ambayo umetwekea hii hii sunnatul anbiya walikuwa anbiya alayhi salatu wasalam mambo haya wakiyahifadhi nasi kadhalika tuzihifadhi mtu kwa mwanzo na atahisi dhiki walakin kwa kuendelea itakuwa jambo sahali na kadhalika katika hikam za natfu huwa yachukua muda kumea tena yachukua muda kukumea kuliko mtu akanyoa ukinyoa ndipo umeziamsha huwa zaja kwa wingi zaja kwa wingi naam la eh, nane wa halqul ana wa halqu alana alana sehemu za siri sawia ni mwanamme au ni mwanamke yatakiwa nywele hizo ziwe zenye kunyolewa ziwe zenye kunyolewa na wanachuona wasema alana ni sehemu ya siri kwa umbele nam lakini yulhaqu biha qiyasan kadhalika adubur sehemu ya nyuma kadhalika madam ni sehemu nyele zapatikana na illa iliyopelekea kunyolewa ya mbele basi na ya nyuma kadhalika inyolewe ni mamoja nayo ni sehemu ambazo kuwa mara nyingi uchafu hupatikana yatakiwa ziwe zenye kunyolewa wa ila kwani hizo nyele zahofiwa ziwe zenye kuzuia baadhi ya uchafu au najis akramanallahu jami'an mambo haya haipatikani katika mafunzo mengine na dini nyingine ila katika hii dini al katika uislamu kuwa twafunzwa nyele hizi ziwe ni zenye kunyolewa katika muda wote ambokuwa sikumbuki tumeenda mashuleni na wapi jambo hili halijatajwa pengine nyinyi mmepitia kule ni university ni secondary ni primary zilitajwa siku nyingine la katika uislamu peke yake na hii hadithi utapata yafunzwa katika duru na marahil ibtidaiya primary level katika madari zetu hizi zafunzwa mambo haya walillahi alhamdu yani watoto toka udogoni watu walelewa na ada ambazo kuwa ni njema wa intiqasul ma ya tisa intiqasul ma wafusira yani alistinja alqailu abu zaida au mus'ab sheikh wa ah, al-imam muslim ndiye mwenye kufasiri nam hii intiqasul ma yani alistinja istinja mtu kutumia maji baada ya kukidhi haja zote mbili iwe ni kubwa au ni ndogo al istinja mtu kutumia maji na kujitakasa kutokamana na yalo yalompata au yalotokana na nafsi yake katika hali <clears throat> ya kujitahirisha wayakumu makamahu istijmar na itakapokosekana maji au kama hakuna namna ya kutumia maji basi ala alaqal alistijmar mtu afanye istijmar nao ni kutumia jiwe au chochote ambacho kuwa ni kikavu leo hii tunazo hizi manadili hizi manadili tishu yajuzu mtu kutumia waljamu bainahuma afdal na mtu kuzikusanya zote mawili inakuwa ni bora akatumia mindil kisha akatumia na maji ni ni bora na hii ni ada ambayo kuwa watu wenye wenye ustaarabu hutumia hufanya wala si jambo geni wala si jambo ambalo kuwa ni geni wala haina aibu ndani yake alikuja mtu katika mayahudi kutaka kumonyesha unyonge ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na Uislamu amwambia allamakum rasulakum kulla shay yani nyinyi mwadai kuwa mtume wenyu amewafunza kila kitu mwadai hivyo ibn Masud akamwambia allamana hatta alkhira ndio ametufunza hatta alkhira khira adabu za chooni adabu za za chooni alitufunza nam an la nastanji biraji'i dabba antufunza tufanye istinja nam kwa kinyesi cha mnyama ni ng'ombe au ni Eh, farasi ngamia na mfano wake tusitumie naam antufunza tabia za chooni na hata jinsi ya mtu anavyoingia na kuketi chooni tumfunzwa kila kitu kwa hivyo huko katika katika khair huko katika khairi kubwa haitakiwi mtu baada ya khairi hii awe ni mwenye kuchukua ambacho kuwa sicho atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair uta enda vipi wewe kwenda kuchagua ambacho kuwa adna ni duni ovu billati hiya khair na ukacha ambacho kuwa ni kizuri hasha kala haitakiwi mtu baada ya uislamu kumfikia akachagua kinginecho qala rawi asema mpokezi wa hii hadith wanasitu ashira na nimesahau ya kumi ambayo kuwa mtume ametaja ashrun min alfitra mambo kumi ni katika fitra hapa zimetajwa tisa illa an takuna almadmada illa hilo la kumi liwe ni madmada mtu kusukutua mdomo wake walqailu huwa abu zaida msemaji ambekuwa sema nimesahau ni abu zaida asema kuwa nimesahau ya kumi illa pengine kama sijasahau iwe ni almadmada mtu kusukutua mdomoni qala alqadi iyad asema mwanachuoni qadi iyad kuhusiana na hili nukta wala alla alkhitan almadhkur ma alkhamsa ايوه هو هو الوجيه قال النووي وهو اولى asema qadi iyad Musa al-Yahsubi na huenda la kumi liwe ni al-khitan kwani hii hadithi imekuja katika riwaya nyingine ya Abi Huraira radhiallahu anhu khamsun min alfitra matano ni katika fitra katika hayo matano yametajwa haya ambayo yako hapa na ikatajwa isokuwepo ndani alqitan nam kupasha tohara kupasha tahara kwani madhmadha yaingia katika asiwak yaingia katika jumla na astiwak kwa hivyo huenda ya kumi ikawa ni alkhitan mtu kupasha tahara wal khitanu hukumu yake naam tafadhali ah sunna sunna ala istilahi alfuqaha kwa istilahi ya fuqaha au sunna kuwa ni sunna al-anbiya ah al-anbiya idhan kama kama ni sunna ala silah al-anbiya yakunu wajib inakuwa ni wajib ama silah al-fuqaha wanafarikisha baina ya lafdhu al-faridha wa sunna aha unchagua ايوه istilah al-anbiya ah ايوه Al-khitan kupasha tahara. Tuna watu wawili hapa, wanaume na wanawake. Wanaume na wanawake walhukmu fihi ma yakhthalif hukmu ya khitan kuhusiana nao wawili za tofautiana amma fi rijali fa innaha wajibun ama kwa wanaume ni jambo la wajibu na mabsutun alqaul katika vitabu vya fiki kuhusiana na na hilo kwa wanaume ni wajib nam kupasha tahara ama fi haki nisa kwa wanawake fahiya sunna ni jambo la pendekezo mustahabba jambo lapendekezwa wala si kama hukumu yake kwa wanaume <clears throat> na mtoto yuktanu nam idha balagha sab'in sabata ayam yani kwa siku saba ni mwenye kupashwa tahara siku saba mtoto anzaliwa leo kama ni siku ya saba basi atakiwa awe ni mwenye kupashwa tahara kama ilivyokuja katika masailu za naam akaika yuktanu fi sabi na huwa ni mwenye kupashwa tahara katika siku ya saba hilo jambo limezungumziwa na wanachuoni hikma yake na kadhalika matabibu wamelitaja na nadhani wazima wetu wanajua hilo kuwa katika hiyo siku ya saba au katika hali ya kuwa ni bado mdogo huwa ni anfa wa afdal kuliko akawa akawa mkubwa Uh, mmoja wa madaktari ambokuwa ni khabir katika hili jambo asema hili habari kutokamana na wijha ya Uislamu ina hikma kubwa sana kuwekwa katika umri huo ni kuwa huyu mtoto katika umri huo hatatizi kama vile anavyokuwa mkubwa miaka mitano saba kumi huwa yenye yenye uchungu kwa huyo mtoto lakini katika umri huo mdogo asema na huwa ni sahali sana ile ngozi na kuamiliana kuamiliana nayo kufanya operation nayo huwa ni ni sahali sana na huyu mtoto baada ya siku moja siku mbili huwa tayari ashapata nafuu ile kidonda huwa haraka sana inaanza indilam inaanza kukusanyikana na kupona akiwa mkubwa wa miaka kumi mtoto huwa ana taharuku nyingi na ngozi hutatiza na kupona kwake kadhalika yachukua muda yachukua muda hayo tumefunzwa katika Uislamu al-khitan na lau kudira kuwa mtu mpaka umri umezidi haja hajafanya al basi si hakuna kizuizi ambacho kuwa chazuiwa chamzuia yeye kufanya khitan kwani khitan wafanyiwa hata watu wazima yukalu inkuja katika habari za tarikh anna Ibrahim alayhi alayhisalam iktatana bilqadum kuwa Ibrahim alayhi salam ali pasha alijipasha tahara alijipasha tahara bilqadum kwa alfas <laughs> kwa shoka <laughs> bilfas kwa shoka nam ilhali mtu mzima ilhali mtu mzima kabisa mwenyewe akajipasha tohara ile ngozi aliishika na akaikata tayib pengine wewe katika habari hizo kama ina usahihi au sahihi nam utajiuliza sana ilikuwaje la huu ni mtu imaman binnas na anayo imani isokuwa yako wewe kwa hivyo zipime usiseme itawezekanaje la pindi alipoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala yaliamrishwa kumchinja mtoto wake itakuwa ni kupasha tohara <laughs> aliambiwa achinje mtoto wake katika utu uzima na hana kijana ila huyu na akawa yuko tayari kutekeleza hilo wa idhan kupasha tohara itakuwa mimbabi au la msahali kwake yeye kutekeleza jambo hilo iktatana taib hapa nukta ni kuwa mtu hata akiwa ni mtu mzima maanake pengine hususan kwa watu ambao wameingia katika Uislamu na ilhali katika ada alizokuwa ndani yake ilikuwa jambo hili ni jambo ambalo kuwa halina au kwao yachukuliwa kuwa mtu asitahiri hasa akajipata kuwa mtu mzima aambiwa la una laqad kana lakum fi ibrahim uswatun hasana mnao maigizo na kigezo bora kwa Ibrahima walladhina amanu mahu na wale ambao kuwa wameamini pamoja naye mfuate katika hilo fanya khitan walillahi alhamdu mtu leo hii katika mahospitali jambo hili hata watu wazima wafanyiwa na likafanywa kwa njia nzuri likafanikisha jambo hilo Naam. Naona mazungumzo katika hii hadithi imechukua muda wote. Alhasil hii ni katika sunan al-anbiya. Naam, adh-dhahira ya mambo ya dhahir. Ya mambo ambayo kuwa ni ya dhahir. Katika akili, mashara al ikwa Ni kwa mambo haya yote ni mazuri yenye kupendeza na ni mambo ambayo kuwa kila mtu mwenye ustaarabu ayakubaliana nayo anakubaliana hata kwa asiyekuwa muislamu yatanabahisha kuwa basi lililokuwa la batin imaniyat lina umuhimu sana lina umuhimu mkubwa hususan kwetu sisi na wale ambao kwa hawajaingia hawajafikiwa kuingia katika dini hii wajue kama hili lime limefanya sura zao za kinje ziwe ni bora basi imaniati ambazo kuwa walikuwa nazo dini yao alhanifia itamfanya mtu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe mbora zaidi kwa hivyo watakiwa nam watu washikamane na Uislamu kikamilifu ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa nam tujaribu katika dakika zilizobakia hadithi ya pili قال رحمة الله تعالى عليه الحديث الثاني والعشرون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي حديث يا 22 حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قمت صلى الله عليه وسلم أسيما الماء طهور الحديث الوجه الأول كتك أي حديث راه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابو داود النسائي أمتاج الإمام أبو داود كتك سننك كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة باب ما جاء في بئر بضاعة وترمذي أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء وكذا النسائي كتاب المياه باب في بئر بضاعة أو ذكر بئر بضاعة هنا نقطة يا kwanza وحكم هذا الحديث قال الإمام الترمذي حديث حسن حديث حسن ناسيما وقد جوده أبو أسامة حماد ابن أسامة جود هذا الحديث كتك شيخ ومشيخ واك الإمام الترمذي هي حديث علي kuwa ni hasan وحكي عن الإمام أحمد أنه قال أسمى الحافظ بن حجر وحكي عن الإمام أحمد أنه قال حديث بئر بضاءة صحيح حديث صحيح الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنا صحيحش هي حديث pamoja ابن أيينة na wengi katika wanachuoni illa al-imam ad-darqutni nam ameitia hii na al-Hafidh Ibn Hajar amemnakishi katika swala hilo wa khulasatul qawl hadha hadithun maqbulun hii ni hadith katika jumla ya hadith maqbul hasanun au sahihun qala sallallahu alayhi عليه al-ma'u tahurun imekuja na alfaz au imekuja ukamilifu wa hii hadith kwani hapa ametusajia mahalu shahid في سنن ابي داود انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم aliambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ama aliulizwa anatawadhau min bi'ri budaa je tutawadhi kutokamana na maji yanopatikana katika kisima cha budaa na katika lafdhi ya an atatawadhau je wewe unatawadha kutokamana na maji yaliokuwa katika bi'ri budaa nam fa وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن ni kisima ambacho kuwa machafu haya ni yenye kuingia ndani na imekuja katika lafdhi nyingine ya al-Imam Abi Daud ameitaja sami'tu Rasulullah wa huwa yuqalu lahu asema Abi Sa'id al-Khudri nilimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akiulizwa innahu yustaqa laka min bi'ri budaa huwa watekewa maji kutoka katika biri budaa watumia maji hayo fahuwa wa hiya bi'run yulqa fiha luhumul kilabi wal mahayid wa adhirun nas kwani ni kisima ambacho kuwa machafu haya ni yenye kuingia ndani luhumul kilab akramana Allah nam nyama niyo mizoga ya mbwa na viraka vilivyotumika katika hedhi waadhiru annisa na uchafu na za wanadamu zaingia katika kisima hicho watumia maji kutoka katika kisima hicho kisha mtume akajibu ndipo almau tahurun la yunajjisuhu shay'un na katika lafzi innal maa tahurun la yunajjisuhu shay'un nukta ya tatu وجه ثالث موضوع iliyopelekea hii هي almau tahurun ni bi'ru budaa hii ni kisima ya bani سلمى salima katika mji wa mtume sallallahu alaihi wasallam hiki sam hiki sima katika habari yake walivyotaja au alivyotaja Abu Sa'id hiya bi'irun yulqa fiha luhumul kilab ni kisima ambacho kuwa uchafu huu waingia ndani na mizoga ya mbwa wal mahayidu wa fi lafdin wal hiyadu wal hiyadu wa hadha lafdu jam'in hizi matamshi zimekuja wingi al mahayidu wal hiyad ni wingi wa hibatun hibatun kasidrin wa sidratun hibatun wa hiyadun nayo ni viraka au vitambara ambazo kuwa uh, akramana Allah jami'an wanawake watumia katika siku zao katika siku zao leo hii um, kama vile pads hizi naam zikazo tupwa waadhirun nas na uchafu wa wanadamu naam akramana Allah jami'an huanze kuingia katika kisima hicho hapa hii lafdhi yulqa yushiru ni kana kwamba eh, yaleta ufahamu kana kwamba wale walioishi katika mji huo walikuwa wakifanya hivyo wakitupa uchafu katika kisima hicho wanachuoni wote wameafikiana kuwa hiyo sio muradi hiyo sio muradi isifahamike kuwa waliokuwa wakiishi katika mji wa Madina wakifanya hivyo kwani walioishi katika mji huo ni watu waliostaarabika zaidi ya walimwengu wote ndio watu bora itakuwaje watu bora wakafanya jambo ambalo kuwa alwathaniyin wa alkufar hawalifanyi mtu ambekuwa ni wathanii kafir jambo hili haiza kalifanya yani kisima cha maji kisha akawa ni mwenye kutupa uchafu ndani yake je itakuwaje watu walio walikuwa ni wabora wa watu haiwezekani wao kufanya hilo wasema kuwa alitaja aliyotaja kuwa yulka fiha ni kwa kuwa hii kisima ilikuwa katika sehemu mteremko katika sehemu wenye mteremko na watu walikuwa uchafu wao hususan walikuwa ni watu ambao kuwa ni al-arabu wanaoishi pamoja na waumini kule Madina hao walikuwa hawaji hawajichungi na mambo ya uchafu vitambara zile huzitupa katika finaul bait nje tu hivi naam na chafu zao wanakidhi haja kadhalika pasina kuzingatia na mizoga ya mbwa wao wakifa huacha hawendi ku, kuzika ili watu wasikereke na uchafu wake hasa ikija wakati mvua yanyesha huwa huwa zenye kusombwa uchafu huo na zikapitia katika sehemu hiyo kwenye hicho kisima zikawa zenye kuingia ndani ile maji ikawa yenye kupata uchafu huo ndipo ikatajwa masala na maudhu ya biir budaa naona wakati umesongea inshallah katika darasa ijayo tutakamilisha mabahith na aujuh ambazo kwa zimbakia katika hii hadith au hii kaida almau tahurun insha wallahu ta'ala a'la wa a'lam barakallahu fikum jazakumullahu khairan